cap de setmana, a punt vos oferís el Rosquilletres, un concurs deliciós que posa a prova els alumnes de segon d'ESO amb un cabàs de jocs lingüístics que vos deixaran ben enganxats. Un concurs de llengua per a llepar-se els dits. Rosquilletres, dissabtes i diumenges a les 11 i mitja en A punt. el vell de la vena negra no va parar d'escoltar i transmetre notícies, refutant per dins l'òbvia falsedat dels optimistes vaticinis oficials. I ara, ja ben entrada la nit, amb el cap, per fi, a fora de la manta, parava l'orella als sons enrogallats en què la dèbil alimentació elèctrica de la ràdio transformava la veu del locutor, quan, de sobte, va sentir que aquest cridava «Estic sec». Estic sec. El que acabes de sentir és un fragment d'assaig sobre la ceguesa de l'escriptor José Saramago. En esta nit tan especial volia portar-te esta novel·la sobre un món d'una estranya foscor blanca perquè d'alguna manera sent que avui hicim d'una foscor, d'un silenci que ha durat massa temps i obrim una nova finestra al món. Avui t'òbric també, i per primera vegada, la meva habitació, l'espai íntim on em relacione amb els llibres. Mm. confesso que estic emocionada i no et mentiré, també un poc nerviosa, perquè per a mi la meva habitació és com un mostrari de sentiments, d'experiències alegres i també tristes. Dins d'esta habitació plena de llibres hi ha lloc per a l'amor, per a la connexió amb mi mateixa i al mateix temps hi caben pors, decepcions i experiències que pot ser haguera preferit no viure mai. Però cadascuna d'aquestes experiències, d'aquestes emocions contingudes als llibres, m'ha fet ser més conscient de qui sóc i de com puc contribuir a millorar el meu entorn. L'amor, la por, la tristesa, tot això cap a la meva habitació que ara, si tu vols, també pot ser la teua. i encara no t'he dit el meu nom. Jo sóc Irene Rodrigo i a ma casa sempre hi ha hagut llibres escampats per tot arreu. A la cuina, als sofàs, a les tauletes de nit... Quan tenia 5 anys, els meus pares em deixaven durant hores a la llibreria que hi havia al costat on treballaven. Jo em quedava sota la vigilància d'Ester i Sílvia, que eren les llibreteres, i que es feien les cegues davant del desordre que jo armava a les prestatgeries dels llibres infantils. Més tard, en l'adolescència, vaig allunyar-me un poc dels llibres perquè pensava que llegir no era de guais. Però aquesta època no em va durar molt de temps, perquè els llibres, amb tot allò que em mostraven sobre mi mateixa, continuaven atraient-me de forma irresistible. I ara sé que puc trobar parts de la meva vida dins de qualsevol llibre. I obrint-te la meva habitació vull mostrar-te que tu també estàs als llibres. En alguns veuràs reflectida l'experiència del teu primer amor o aquesta situació difícil que ara mateix estàs vivint. Pot ser un llibre et mostre una nova manera de relacionar-te amb el teu fill o amb la teua parella i amb l'altre l'altre aprendràs a viure amb una actitud menys dramàtica els desenganys que inevitablement patiràs tard o d'hora. Els llibres són finestres a l'exterior, a universos desconeguts, però sobretot són finestres interiors, obertes a tu mateix. I així, a la meva habitació, a este programa anomenat Una habitació pròpia, parlarem de la vida que hi ha amagada en cada llibre, una vida que és la teua. setmana obriré un dels meus llibres favorits per veure què amaga i et convidaré a fer el mateix amb mi. Tant si ja has llegit el llibre de la setmana com si no, o si encara l'estàs llegint, o si escoltant el programa t'has sentit identificat amb alguna de les coses que diguem, telefona'm i conta'm què és allò que t'ha cridat l'atenció, què estàs aprenent amb el llibre o amb quina experiència pròpia relacionaries les vivències dels, dels protagonistes del llibre. I apunta el meu número, 963 642 453. Repetisc. 963 642 453. I des d'ara mateix pots començar a cridar, que jo t'espera a la meva habitació. de dir-te que esta cançó que estàs escoltant no l'he seleccionada jo, perquè jo sóc més de triar i seleccionar llibres, tot s'ha de dir. I a banda dels llibres, de tu i de mi, he convidat a una altra persona que cada programa ens ajudarà a obrir el llibre cap a altres universos. La música, el cine, els viatges, la dansa, el teatre... Ell avui ens demostrarà que Assaig sobre la ceguesa, el nostre primer llibre, té molta vida més enllà de les pàgines. I jo estic molt contenta de presentar-te un home multidisciplinar i apassionat de l'art i la cultura que compartirà estos moments de descobriment amb nosaltres. Eugenio Viñas, com estàs? Hola, hola, què tal? Estic encantat, super a gust així a la teva habitació. T'agrada? Sí, sí, sí, s'està molt bé i esta musiqueta que estem posant està de categoria. Sí, sí, has vist quants llibres tinc així? Sí, mira, una pila una pila, me, me els he de llegir tots? No acabaràs mai de llegir-los. No, crec que no. <laughs> Ja t'ho dic. Bueno, bé, s'està a gust. M'alegre, m'alegre. I espero que les persones que ara suposa que ens estiran sentint també estiguen a gust en la nostra, en la nostra habitació radiofònica i per a que participen d'alguna manera a banda de les telefonades, que espere que ja estiguen començant a telefonar, tenim un hashtag, perquè mm, jo crec que no som moderns si no tenim no, un hashtag. No, no, ja t'ho vas dir, no serem ningú. No, i el hashtag és una habitació pròpia, és molt fàcil. Molt bé, molt bé. Coixinet, una habitació pròpia. Molt bé. Coixinet, mira, i este coixinet que tens així a l'habitació també m'agrada molt. Sí, en tinc un altre, no el veus, el verd, no. d'allí? Sí. Ah, sí, mira, allí. Sí? Allí sí. <laughs> M'agrada a mi més i tot. Hi ha llibres també de baix? Eh, pots mirar, ah, igual ah, bueno, sí. Va, <laughs> bé, Eugenio, després continuarem parlant, Val. però no te'n vagis molt lluny. Pots sentar-te ahí al sofà de l'habitació, perquè si bé avui és un dia especial i de presentacions, ara sí, ens endinsem en el món d'assaig sobre la ceguesa, de José Saramago. Assaig sobre la ceguesa, editat en la nostra llengua per edicions 62. El primer llibre que he recuperat de la meua prestatgeria fa un retrat hiperrealista de nosaltres mateixos. Nosaltres, que en moltes ocasions només utilitzem els ulls per a mirar-nos el melic, i així ens quedem secs davant la realitat que ens envolta, exactament com el locutor que cridava, te'n recordes? Estic sec. Imagina't que un dia vas conduint tranquil·lament cap a la feina i de sobte en un semàfor deixes de vore. Assaig sobre la ceguesa comença així. Una persona, que podria ser jo, que podria ser tu, es queda cega sense motiu aparent. A poc a poc, és veritat, coneixem més personatges que es contagien d'esta ceguesa, que, que, que no és una ceguesa negra, és una ceguesa blanca, i que recorda aquestes epidèmies que de tant en tant es, ens conten per la televisió, com l'èbola o la gripa fa uns anys. Els contagiats d'èbola, te'n recordes, se'ls posava en quarantena, i el mateix passa assat sobre la ceguesa. Els nous cecs els tanquen a un psiquiàtric abandonat per a impedir que la ceguesa blanca ese sec a todo el mundo El primer sec, el metge, la xica de les ulleres fosques, el vell de la vena negra... Tots estos són personatges que hauran d'acostumar-se a viure sense vista i que tractaran d'evitar que el caos guanya l'ordre en un món ple de secs. Saramago, en realitat, està parlant d'un món que no és tan fictici, perquè tots, d'alguna manera, estem secs davant d'una o altra realitat. De vegades ho estem per desconeixement, per ignorància, però moltes altres som secs per pura comoditat. de la meva història basat sobre la ceguesa perquè és bastant curiosa. Ma mare me l'estava llegint, se l'estava llegint quan jo tenia 10 anys. Era estiu i feia molta calor, així que ella, el meu germà i jo dormíem a l'habitació del meu germà, que era la més fresca de la casa. Abans de dormir, ma mare ens contava el que havia llegit aquell dia en el llibre, en assaig sobre la ceguesa. I aquest món ple de sex em va seduir i amb 14 o 15 anys, ja més major, vaig llegir el llibre. Ara és una de les meues novel·les preferides perquè em fascina com Saramago ens llança a la cara la idea de que tots, sense excepció, no volem vore. Alguns estem secs davant de tot allò exterior i, per exemple, no, ve no veiem que estem convertint el món en un abocador, que és el mateix que passa a la novel·la. Altres estem més secs front al món interior i no veiem que mantenim relacions poc positives, cosa que succeeix al llibre quan es creen formen dos bàndols dins del manicomi i ahir és quan tots comencen a lluitar per la seva pròpia supervivència. Al llibre, Saramago diu que vore pot ser una condemna. I jo vull que penses en alguna vegada en què t'has autoenganyat, per exemple, quan et deies que encara estimaves la teua parella i en el fons sabies que no era així o que la teua feina no estava tan malament quan en realitat volies anar-te'n d'allí corrents. L'autoengany és dolorós, però també és còmode perquè et permet no fer canvis i continuar en un ambient que no suposa un risc perquè ja el coneixes. Ara, quan tries deixar d'autoenganyar-te perquè ja la mentida no se sosté i et lleves la vena dels ulls, clar, <laughs> hi ha moments de por i de vertigen perquè t'enfrontes a una realitat desconeguda que has d'aprendre a gestionar des de zero. I a través d'assaig sobre la ceguesa, jo et pregunte, t'enganyes a tu mateix? Et fas el sec? En quines situacions? Mm, ja saps quin és el telèfon per a donar-me la teua resposta. Apunta'l per si de cas no te l'havies apuntat abans. 963 642 453. que algú ja s'ha a telefonar a la meva habitación Estic muy contenta. ¿Quién ia al a l'altre de la línea? Hola. Hola, buenas tardes. Hola, ¿quién Hola, eres? Soy Paola. Paola. Hola, Irene, encantada hola. contigo. Encantada, yo también. Y Eugenio también, ¿no? Sí, hola, hola. Eugenio, te estás sentindo también desde la habitación Estoy Estic per estoy en... <laughs> Buenas tardes a los Paola, Paola, ¿desde dónde estás telefonando? Desde Valencia, desde, Valencia, Valencia, capital. Sí dan ganas de ir a la habitación esa que estabais describiendo tan chula. Un día con convides, y vols. Ay, genial, <laughs> encantada de <laughs> ir. Y Paola, conta'm, eh, t'has sobre la ceguesa, no? Pues no me he leído el libro y justo escuchándote eh, estaba alucinando con la gran reflexión que hacías del libro, ¿no? Porque me estaba dando muchas ganas de leérmelo. Entonces, me parece sorprendente que un libro pueda estar transmitiendo algo que vivimos todos los días, o al menos yo vivo todos los días, ¿no? darnos cuenta de, de la venda tan grande que, parece, que llevamos en los ojos todos, todos los días. En qué situaciones, Paola, veus tú que porte misa vena en el switch? ¿Las personas o, tú tu mateixa? Bueno, eh, en general, voy a decir en general y luego te digo ya la mía más en secreto, que estamos ahí más en privado en tu habitación, <laughs> pero en general creo que a nivel laboral eh, esa reflexión es brutal, ¿no? El que vamos todos como, pues como burritos, ¿no? Siguiendo la inercia de lo que se nos ha planteado siempre que teníamos que hacer, ¿no? Sacar una carrera y buscar un trabajo y, y creo que ahí hay mucha gente ahora que, afortunadamente nos estamos quitando la venda y dándonos cuenta que, que tenemos opciones de, de tomar unas propias elecciones. Pero creo que es una ceguera eh, generalizada, ¿no? La, de, la, la, del paradigma laboral. Irene, ¿y tú consideres eh, que t'has... Y te dit Irene com si no, fores jo, saps? no, em referia a Paola. Sí. De, tu consideres que tu t'has llevat aquesta pena dels teus ulls? En quant a, a, a nivell professional. Sí, a nivel profesional cuesta y me la voy quitando todos los días, pero hace ya dos años que, que digamos que sí, que tuve ese momento de, darme cuenta que o me quitaba la venda y empezaba a sembrar mi propio camino o, me quedaba ahí con la multitud pues quejándome y en la crítica y, esperando que algo cambie, cuando en realidad lo que pasa es que el cambio es la constante, ¿no? Entonces <laughs> cuando te das cuenta de eso dices, mm, con perdón, dices joder, que ciega estaba, ¿no? Entonces al escuchar esta reflexión que estabas haciendo, eh, lo estaba viendo claro en ese caso. Pero bueno, creo que cegueras tenemos todos en muchos, en muchos ámbitos todavía, por desgracia. Paola, muchas gracias por telefonarme y ya sabes, con quan estás muy convidada a habitación, eh? Muchas gracias y enhorabuena por el programa a todos, eh? Gracias Paola. buena nit. Eugenio! Que bé, eh? Que, la bé. tens atrevís a telefonar. Que bé, que bé, que bé sí, que sí, estava sí. jo així al coixinet. Sí. I ara... De... Sí, ara, què, què vols, que eh, parlem eh, d'alguna cosa? Jo vull que em contes alguna cosa que, que has preparat alguna per a aquesta primera ah, reunió en la nostra habitació. Malsaré, malsaré. La veritat és que t'he d'agrair que hagem començat amb un llibre que obri tantes portes. Tantes que per a la seva banda sonora he volgut fixar-me en allò que és més evident. Deixa que et conte, viatgem molt lluny en el temps. Mm. que està sentint és la primera melodia escrita que coneixem, l'himne als Urrites. Va ser trobat al nord de Síria i té 3.400 anys. Aquest sona? Eh, a una cosa molt antiga, no sé. Sí, és la música més pròxima a l'origen temàtic de la meua selecció per al programa d'avui. Encara que, perquè ho entengues, veurem, i dic veure, <laughs> un poc d'art antic. Descriu-li als oients les fotos que, que t'estic passant. Mira, mira tot això. Mira eh, som, semblen pintures egípcies, no? Eh, eh, jo crec que podem posar les fotografies al Twitter d'Apuntmedia per a que el, els oients ah, sí, també bé. puguen veure aquestes fotografies, no? Molt bé, molt bé, sí. Sabem que, que els egipcis, que la dinastia sisena de la civilització egípcia, la música es considerava un do diví, encara que, d'altra banda, en moltes cultures primitives es considerava, com en l'egípcia, que si els déus havien privat algú d'algun sentit, en compensació li n'havien donat un altre. Sí, de fet, pareix que com que tenen els ulls, eh, com que estan secs, també, com en el llibre de Saramago, no? Sí, sí, són secs, són secs, tenen els ulls esgarrats. Com secs eh, van ser durant molts segles els músics eh, les cors de l'antiga Xina, per exemple, i la història de la música ens ha regalat a molts compositors i intèrprets Sex. Tota la música que ens acompanya en este episodi està feta o relacionada amb ells. I n'hi ha tants artistes sex? I no solament, músics? Eh, sí, sí, no solament la música. Recorda que està escrit que Homer, l'autor de l'Odissea i l'Iliada, era sec i el nostre mite de la picaresca, el Lazarillo de Tormes, també prové d'una uh mhm. -huh. ceguesa. Sí, sí, molt bé, Eugenio. Doncs, doncs tu... després continuem. Relacions, relacions. Continuarem després, perquè ara seguim amb el sex de José Saramago. Arriba un moment a Assaig sobre la ceguesa on dins del manicomi es creen dos bàndols. Hi ha un grup de secs que s'apropia del menjar de tots i si els altres secs volen menjar han de pagar. Primer amb tots els objectes de valor que conserven i després, quan ja no hi haja or o diners, la moneda serà una altra que més tard comentarem. Esta divisió entre els secs és el caldo de cultiu perfecte per a les misèries humanes. Ara comencen a sortir l'egoisme, el camp equipuga, la mesquinesa... Passa un poc com quan estàs en aquestes situacions límit que mai havies pensat que viuries i com no saps gestionar-les, actues seguint els teus impulsos més animals. Per sort, la majoria de nosaltres no hem de lluitar per la supervivència com ho fan els personatges d'assaig sobre la ceguesa, però Segur que mirant la teua vida pots trobar una experiència desesperada que ha tret el pitjor de tu. Hi ha diversos moments en el llibre que mostren com els afectats per la ceguesa blanca estan caient en un abisme de desesperació. Per exemple, el metge, que sempre s'havia mantingut relativament fort, trenca a plorar com un xiquet quan va al bany del manicomi i després de fer les seues necessitats no troba paper per atorcar-se. I això, que sembla tan nimi, per a ell és la gota que vessa el got, perquè eixes emocions que havia reprimit isquen per fi a l'exterior. També t'he parlat de l'autoengany i d'alguna manera els sex del llibre s'autoenganyen pensant que la seva ceguesa serà transitòria. Jo crec que per a no deixar-se endur per la desesperació s'agafen a l'esperança que el malson acabarà en algun moment. I normalment pensem que nosaltres mai tindrem un accident o que ningú de la nostra família morirà d'una forma tràgica. I eixe viure com si anàrem a durar per sempre, tant nosaltres com les persones a qui estimem, en realitat és un altre autoengany, perquè ningú estem lliures d'aixòs perills. Els sex de Saramago també donaven per fet que sempre tindrien vista, i per això, quan la perden, es fan la gran pregunta. Per què a mi? O per què jo? Nos telefona Lola, de Gin, Albacete. La radio a punt media está arribant, está traspasando fronteres. Lola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Molve. bé. Eh, que puedo hablarte en Valencia. Sí, sí, bueno, eh, lo entiendo. Yo creo que sí. Genial. Lola, tú te has leído el ¿verdad? Veritat, sobre la ceguesa. Sí, bueno, lo leí hace bastante tiempo, eh, hace como unos 15 años o así. Entonces, la verdad es que de los detalles no me acuerdo, eh, pero tengo, o sea, la impresión que me dejó ese libro en mi vida es muy importante porque eh, lo leí en un momento mm, eh, de mi vida crítico, ¿no? Donde yo estaba pasando por unos momentos así muy especiales y difíciles y la verdad es que me ayudó, o sea, hubo algunas frases concretas que me ayudaron mucho a superar, eh, pero de ese libro, o sea, por eso he llamado, porque es que ese libro me marcó marcó en, mi, en, ese momento para mí fue un antes y un después de la crisis por la que yo estaba pasando. ¿Y, te recordes de alguna frase en particular que, te va a marcar? Ah, ah, igual no la frase, Sansera, pero la idea de la frase. Claro, la frase no me acuerdo, pero sí que me acuerdo de la situación. La situación era que dos ciegos estaban yendo a visitar a una amiga que los había cuidado durante tiempo, que también era ciega, obviamente. Y entonces eh, van a la casa, consiguen llegar a la casa y entonces descubren que la mujer estaba muerta, estaba muerta y vivía con muchas gallinas y las gallinas la estaban picoteando, ¿no? Entonces un, uno de los ciegos le dice al otro que la tienen que enterrar. Dice, tenemos que enterrarla. Entonces el otro le responde, ¿cómo la vamos a enterrar? No podemos, estamos ciegos, no podemos enterrarla. Y entonces el primero le dice, la cuestión <laughs> es, que me <laughs> emociono, ¿no? es que el ciber se emociona en Lola. Eh, le dice la cuestión no es si podemos enterrarla o no, la cuestión es si vamos a dejar que se la coman las gallinas. <laughs> es que me emociono. Entonces, fue es el impacto que, que dije, jolín, la cuestión no es si yo puedo superar esto o no, la cuestión es si me voy a dejar vencer por esto, ¿no? Mm. Entonces, esa frase para mí fue definitiva. Entonces, por eso cuando he visto que hacéis el programa sobre este libro, pues he querido llamar por eso, porque para mí fue eh, una luz, una luz. Una llum en el camino. Sí, sí. Gracias Lola, por hablarnos de un libro que ha tan importante para tú y también por emocionarnos emocionar ahí amb les paraules. Pues gracias a vosotros Gracias Lola. Adiós, hasta luego. I jo no sé si a Lola també li emocionarà saber com escriuen els seus escriptors favorits els seus llibres i on, sobretot. A mi sí que em passa. Jo tinc molta curiositat per saber a on els meus escriptors favorits han cuinat les seues novel·les. I com que vull descobrir-ho, i pot ser tu també vulgues, cada setmana un escriptor ens obrirà així les portes de la seva habitació d'escriptura perquè descobrim on ha creat els seus llibres. I comencem amb una escriptora que, a més, és periodista, guionista, columnista i fins i tot ha fet d'actriu en alguna ocasió. Ella ha escrit llibres tant per adults com per a joves i jo, de menuda, era fan absoluta del seu personatge Manolito Gafotas i m'encantava imaginar-me on escriuria eixes històries Elvira Lindo. I avui, per fi, ho descobriré. Escribo en una habitación con un gran, un gran ventanal a la calle. Eh, es una vista muy urbana porque tengo otro edificio enfrente con unas ventanas muy grandes. Tengo una silla que perteneció a mi padre, que es un poco así eh, vintage, <laughs> como se dice ahora, porque es también de los años 60. Tengo un diván eh, que no utilizo mucho, pero que me gusta tenerlo Mm, para que venga alguien a verme a la habitación y estar charlando un rato. Ahora también tengo un vaso con muchísimas pinturas que me ha ido regalando Antonio, mi marido, porque cuando, yo qué sé, cuando estoy así un poco nerviosa y no sé qué hacer, me pongo a dibujar y le hago retratos a mi familia. <laughs> tengo libros curiosos que me han regalado. Me gusta tener ahí, yo qué sé, ediciones eh, antiguas de Huckleberry Finn, de Tom Sawyer, yo qué sé, del primer libro que leí, que se llama El muñeco de papel. Y, es muy gracioso porque tengo, fíjate, si sería pequeña, que tengo mi nombre eh, Elvira escrito con Elvirita y escrito con B. A mí me gustaría que fuera una habitación Mm, donde entrara una persona mayor y se sintiera acogida, pero donde también entrara un niño y sintiera mucha curiosidad por los, por los objetos que hay. doncs, ja hem xafardejat a l'habitació del Viralindo i en un momentet tornarem a tindre-la sí perquè ens conta un poc més sobre com va començar a escriure, si troba a faltar Manolito Gafotas i, en fi, moltes coses més que millor deixem per a després perquè ara és el moment de tornar amb Eugenio per a veure què ens més ens va presentar relacionat amb basat sobre la ceguesa de José Saramago. Ah, Eugenio. Ah, sí, sí, anem a veure, anem a veure. És que la selecció de llibres d'esta primera temporada no sempre ens trobem amb adaptacions al cinema tan interessants com la de Assaig sobre la ceguesa, eh, a cegues és el seu títol. Com habitualment vincularem les lectures al cinema, vull advertir-te d'una cosa, Irene. A veure. Eh, si en algun cas hi ha una adaptació del llibre al cinema, no en compararem els resultats. Sempre entenem que són experiències molt diferents Mm -hmm. i, com et deia, en este cas, en mans d'un dels directors sud-americans més importants de l'inici de segle, Fernando Meirelles. Más del 90% de la población ha resultado infectada por una epidemia de ceguera. La enfermedad blanca es altamente contagiosa. No presenta indicios visibles de trauma ni síntomas. No tiene cura. Tiene cura. Con Ciudadanos, dada la gravedad de la situación, nuestra única solución es el aislamiento. Que Dios nos ampare. Esta frenada es porque la presidenta, ¿la sentido? acaba de decir, la presidenta del Estado, ¿qué acaba de decir? Que Dios nos ampare. José Saramago va ser un escriptor especialment combatiu des de l'ateisme. En l'adaptació cinematogràfica es visualitzen precisament molts detalls de la seva idea de com és l'home, el que interpreta a Déu i a la religió a partir del treball de Meirelles. Per exemple, una escena ens mostra els elements d'adoració envenat. Uh mhm. -huh, Eixes venes sobre els ulls, te'n recordes, no? Mm. Com un, Tant com un al llibre com a la pel·lícula. Exacte, com un antifàs, serveixen per a transmetre la idea de com les persones tenen la necessitat d'interpretar a les seues deïtats tal com són. No, lo hemos inventado nosotros. El único lugar donde Dios existe no es en el espacio, no es el universo, es en, en la cabeza del hombre, del ser humano. Y ahí não só existe como coexiste com, com o diabo. Lo hemos inventado, o diabo. Hemos inventado todo, hemos inventado o amor, el otro, sentindo estem a José Saramago en una entrevista. El seu accent. Sí, el seu accent. el portuñón. Molt bé, eh. sí, i l'entrevista era en Canal Sur, no sé, a lo millor estava ahí contaminat pel sud, potser. No, ell va viure a Lanzarote. Sí, Clar. molts anys, molts anys. Sí, sí. Eh, este només és un exemple de com Meirelles aprofita a cegues per a traduir la novel·la protagonitzada, no sé si en recordes, per Julia uh mhm. -huh. Moore, Mark Ruffalo, Danny Glover, eh, Gal García Bernal. El film parla de, de la necessitat de les dones i els homes d'organitzar-se, de la idea de poder i dels abusos arran d'ell. Así que propongo que reunamos una especie de comisión con un representante de cada sala. ¿Quién cojones eres tú? ¿Quién te crees que eres? Para darnos órdenes. Soy el representante elegido por la sala 1 y sugiero que tu gente escoja el suyo porque si no vamos a estar siempre peleando. Así que quieres hablar con nuestro líder. Exacto. Ya, ya. Como en una misión diplomática. Pues eh, aquí tenemos un sistema monárquico y por la presente me declaro rei de la sala 3. Viva! Com a, com a experiència, l'últim tram de la pel·lícula és segurament el menys interessant al voltant de la història i alhora el més atractiu visualment. Merelles fa servir fins a l'últim quart del guió plànols molt tancats, asfixiants barrejats amb fosses en blanc. Clar, és que no hem d'oblidar que es tracta d'una ceguesa blanca, no negra. Sí, de fet, exprem el recurs i pot ser massa. A l'últim tram, com deia, treballa amb els grisos per a reflectir una societat silenciosament trista, com si la desaparició del sentit de la vista tinguera una relació directa a una tristesa irreversible de l'ànima, una cosa que, clar, sembla coherent per a un realitzador audiovisual. La brutícia, l'estranya quietud d'una gran ciutat sense trànsit i fins i tot un verlat homenatge al gènere zombi de les pel·lícules de George Romero o 28 dies després, de Danny Boyle. Eugenio, moltes gràcies. Jo ja tinc una llista de recursos. Veus tu, veus tu. El cine, bueno, la literatura, es dona per a molt. <laughs> Queda també per així. Mira, fes-te un té, agafa un llibre. Tranquil·lament, estàs en la teva habitació també. Puc tuitejar el coixinet? També ser? Ah, pots ah, vale. utilitzar el coixinet. Gràcies. Jo vaig a recordar el número de telèfon de la meva habitació, que és el 963 642 453. Repetisc, 963 642 453. Ja saps que pots telefonar. I la primera vegada que vaig llegir el nom de l'escriptora, que avui tinc amb mi, va ser en la portada d'una novel·la protagonitzada per un xiquet grosset, amb ulleres i una cara com d'estar sempre a la lluna de València. I quan anys després vaig trobar-me amb una de les seues primeres columnes en el diari El País, vaig saber que aquella dona, que ara parlava d'episodis quotidians, com els vestuaris de la piscina o les terrasses a l'estiu, era la mateixa que m'havia fet gaudir tant amb Manolito Gafotas. Avui, través de les parets que separen la meva habitació de lectora i la seua d'escriptora per parlar per fi amb Elvira Lindo. Hola Elvira, bienvenida a Una Habitación Propia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿y tú qué tal? Bien, bien, bien. Bueno, muchas gracias por abrirnos tu habitación para mostrarnos dónde escribes, porque yo creo que las personas a quienes nos gusta tanto leer siempre tenemos esa curiosidad por averiguar cómo y dónde escriben nuestros escritores preferidos y también de dónde les vienen esas ganas de contar historias. ¿Tú tienes localizado ese momento en el que sentiste que escribir tenía que formar parte de tu vida? Bueno, fue algo muy precoz en, mi caso. Yo empecé a escribir con nueve años y lo tengo localizado, sí. Eh, fue leyendo y, y de repente descubriendo, porque es un, es un descubrimiento que todo el mundo ha hecho alguna vez, descubriendo que, los libros estaban escritos por alguien. Porque eso es algo que llega mucho más tarde al comienzo de la lectura, ¿no? Entonces, yo lo descubrí gracias a Mujercita, como muchas niñas por otra parte, ¿no? Sí. Y entonces pues me puse a escribir imitando a la protagonista del libro. Entonces ahí en un cuarto, yo vivíamos entonces en Palma de Mallorca, en un cuarto ahí que había en la parte de atrás del piso, pues me puse como si fuera una escritora imitando a esa <laughs> heroína literaria y la verdad es que desde ese momento, desde esa lectura y ese comienzo de, de escribir como si fuera un juego, ¿no? ¿no? No como algo intelectual, era como si fuera un juego, pues yo creo que no he dejado de escribir desde entonces. De hecho, de una u otra manera, tu carrera siempre ha estado ligada al mundo de las palabras, porque has ejercido como periodista, eh, escritora, obviamente, guionista, actriz ocasional también, y yo tengo la sensación de que cuando el gusanillo de la escritura te pica, o el gusanillo del arte en general, de la creación, es difícil poder vivir sin crear, ¿no? Es difícil poder vivir sin contar historias, porque a mí cuando me dicen que he sido o que soy una persona polifacética me da mucha rabia porque hmm. yo no creo que, que haya hecho cosas diferentes. Es decir, que yo llevo comunicándome, comunicando a los demás, que es lo que yo quería siempre, eh, eh, toda la vida, toda mi vida laboral, desde los 19 años, porque empecé muy pronto. Mm. Pero yo lo que cambio o he cambiado es el formato. La, claro, la, he tenido la posibilidad de escribir una película y he sido pues kamikaze y lo he hecho y al principio sin saber, ¿no? Pero no tengo la sensación de haberme ocupado, de, haberme dedicado a oficios diferentes. Todo ha girado siempre en torno de la comunicación, ¿no? De la escritura, de la palabra. Justo el pasado 4 de noviembre publicabas en el diario El País una columna titulada Ondas de Radio, que en el contexto en el que estamos es perfecta. Así que me gustaría leer un fragmento de la columna, si te parece bien, que dice así. Sé que hay días en que esas voces nos hablan en un tono distinto. Tienen la voluntad de contener sus emociones, pero hay momentos en que resulta imposible y se percibe un ligero temblor, un quiebro. No sucede a menudo, pero si se da el caso de que esta oyente que soy lo capta, mi reacción es pensar que quien me habla es un ser humano que, aun debiéndose mostrar profesional, no es invulnerable. Elvira, escribiendo ¿A ti te sucede lo mismo? ¿Es posible contener las emociones, la vulnerabilidad o al final siempre acaban escapando por algún resquicio? Em, yo procuro contenerlas, es decir, yo creo que hay que buscar un equilibrio entre eh, no esconder las emociones, porque me parecería algo absurdo. Hay gente que es muy fría eh, eh, y le gusta ser muy fría escribiendo, no es mi hmm. caso, ¿no? Pero sí que es verdad que conviene no desbordarlas, ¿no? Hay veces que hay que dejar de escribir y volver cuando a uno se le haya, no sé. Sí, cuando se calme el eh, torrente, ¿no? Sí, sí, sí porque es muy porque a lo mejor te, al final acabas expresándote de una manera que no te gusta que no te gusta verte así no mm. pero al mismo tiempo no me gusta a mí tampoco me gusta leer a escritores demasiado cerebrales es mm. decir que yo también tengo que sentir que detrás de un texto hay, hay un autor, ¿no? Sí, hay vísceras, ¿no? Hay corazón. hay, un ser humano. Y ahí estamos nosotros. Mi mejor amigo, el López, Susana Braga Sucias, Yihad, el chulito de mi calle, y el de atrás soy yo, Manolito García Moreno más conocido en Carabanchel como Manolito Gafotas. Yo, como mucha gente de mi generación, crecí leyendo Manolito Gafotas. <laughs> Y además recuerdo que el primer libro de la serie que llegó a mis manos me lo prestó una amiga y es uno de esos libros que por una razón o por otra nunca he devuelto. Y mira que a mí me sabe mal que la gente no me devuelva los libros. Manolito empezó como personaje radiofónico, de hecho, y más tarde ya le diste vida en las páginas. ¿Echas de menos escribir para los lectores jóvenes? No, porque yo nunca eh, escribí con la pretensión de esto es para niños, hmm. o sea, no, no tenía no tenía como esa vocación de escritora para niños. Yo, eh, sobre todo, lo, los escribí como libros cómicos, ¿eh? sobre, sobre todo y por encima de todo. De hecho, yo creo que si fueron libros que, y son libros que han llegado, que se han podido leer eh, adultos con niños es porque tienen el, componente humorístico es muy muy notable no entonces yo siempre lo yo siempre cuando he abordado un libro de Manolito como lo hizo hace seis años y lo pasé muy bien es ese momento en el que dices ahora voy a pasarlo bien los textos que están eh, confusamente, no que son difíciles, porque hay textos que son difíciles, pero los que están confusamente escritos me da mucha rabia cuando los leo. Si tomo un periódico por las mañanas y empiezo a leer una columna y digo, ¿qué ha querido decir con esto? Me cabreo, o sea, no <laughs> pienso, eh, ¿habrá querido ser el autor voluntariamente oscuro o lo ha sido porque no sabía expresarse? Entonces, eh, en, ese aspecto sí que trato de que me entienda, de que me entienda cualquiera, es mi mayor obsesión. Elvira, de tus años viviendo en Nueva York nació el último libro que tienes publicado, Noche sin dormir, que es un diario de tu último invierno en la ciudad. Eh, hablando de habitaciones de escritura, ¿notas que lo que escribes se modifica dependiendo del lugar en que lo escribes? ¿Hay un cambio en tu estilo o en tus temas cuando escribes, por ejemplo, en Nueva York o en Madrid? Pues te diré que en el momento en el que estoy escribiendo un artículo estoy tan concentrada en la escritura que yo creo que no. Ah, porque he escrito eh, en sitios muy distintos, precisamente. Eh, si algo me caracteriza <laughs> me he mudado muchísimas veces de casa, de ciudad, etcétera. Entonces, uy, si, si a mí me gusta estar tranquila, tener mi sitio a escribir como todo el mundo, pero tu mente tiene que tiene que adaptarse. Este es un trabajo que yo a veces pienso que solamente una vez he dejado de trabajar, que fue la semana que murió mi padre, la única, y llevo muchísimos años trabajando. Y los años que llevo escribiendo, eh, pues como todo el mundo, he pasado gripes, he pasado, <laughs> o sea, que, me han pasado cosas como a todo el mundo, y, que, pero mm, es verdad que, que sientes como que tu espacio ahí en un periódico es sagrado y que no debes faltar, aunque te falten ideas y aunque no estés en el sitio más cómodo posible. Así que escrito en cualquier lado. Elvira, muchísimas gracias por abrirnos tu habitación o tus habitaciones, tu trabajo y tu escritura. Gracias a vosotros. Gracias. mira lindo Manolito Gafotas, Eugenio. Tú ya es Manolito Gafotas. Eres fan, eh? Yo no. ¡Mol fan. Yo no, yo no, Pero después sí que sí que he Elvira Lindo. Y sabes. como Clar, i has estat sobre la Seguesa, també l'has llegit, i jo sé sí. que has vist la pel·lícula. També. <laughs> Quantes vegades l'has vist? Confessa. Tres o quatre este cap de setmana, però... Bé. Només este cap de setmana, atenció. Clar, home, sí, perquè no, havia quedat i només he pogut veure tres o quatre vegades. I què cosa està inspirat el llibre, la pel·lícula? Ai, tantes coses. Bueno, és que la Seguesa és molt inspiradora. I no és la lectura una manera d'interpretar tot un món des de la imaginació? D'alguna manera no tenim els lectors, no sé què penses tu, Irene, l'oportunitat d'interpretar els personatges i els espais i tot això sense referències visuals? No és la ceguesa una utòpia? mai ho havia vist així, conta'm més. No m'havies vist? Bé, si ens posem a parlar de músics sex, no podem deixar d'aprofitar l'oportunitat de parlar del compositor valencià més internacional, Joaquín Rodrigo, bé amb el permís de Ximo Bayo. Entre les seues obres, la cançó valenciana més global de tots els temps és El concierto de Aranjuez. En 1991, i amb l'adaptació del mateix Rodrigo, Paco de Lucía la va interpretar i dirigir musicalment. Mm -hmm. espera, vaig Uf, buscar... Que, llavors, que, llavors que, què queda? Que m'agrada, que tinc subratllat. Tranquil·la, tranquil·la, que la gent està a la gana. Ah, ja, ja espera, espera, que demane la veu. Tanquem els ulls per endinsar-nos per un moment en la novel·la. La por cega, va dir la noia de les ulleres fosques. Són paraules molt encertades. Ja érem secs abans de perdre la vista. La por ens va cegar i la por ens farà continuar secs. Mm. Que gran s'ha fet esta habitació pròpia, eh? s'ha fet molt gran. Rodrigo va néixer a Sagunt i va perdre la vista amb 3 anys en contraure diftèria. La ceguesa no va parar la seva vida. Va estudiar a París i durant la Guerra Civil Espanyola, des d'allà, va compondre este concert per a l'orquestra i guitarra, per a aquesta guitarra, tot i que ell mai va tocar la guitarra. És una cosa curiosa, mm. perquè té uns quants, unes quantes composicions per a guitarra. Rodrigo és només un dels milers d'exemples de com tota una vida, sense el sentit de la vista, pot agafar un sentit, precisament, pot tindre sentit entorn a la música. No one inhabits in absolute darkness and no one inhabits in absolute light. Thank 44 dones egípcies cegues d'entre 20 i 40 anys formen l'Al Naur Wal Amal, orquestra. Bueno, jo crec que ho he dit fatal, perquè l'àrab... I què vol dir, això? No, bueno, llum i esperança, en àrab. en àrab. A més de tindre una secció juvenil, ha servit esta formació perquè es dones sense eh, dones eh, que viatgen per tot el món i troben la seva identitat entorn de la música. T'adones de la dificultat de que més de 40 músics es coordinen sense referències visuals que interpreten a Mozart, a Beethoven i la música a més eh, té moltíssims casos pareguts de formacions col·lectives. Deixa'm que et parle de, de Wire. If you walk through the garden Irene, espere no clavar en cada un dels nostres episodis referències a Jo també ho espere, perquè si no ja tindré moltíssimes més ganes no, sobretot, de les que clar, ja tinc que, de vore la És que jo sé que no l'has vist. No, però bueno, no l'he vista. Els que sonen són els Blind Boys of Alabama. Interpreten esta cançó de Tom Waits, que és la capçalera de la primera temporada de la sèrie. Mm -hmm. Els Blind Boys of Alabama són un grup molt famós, eh, nascut al 1939 arran de l'Institut d'Alabama per al Negre Sec. Tot i que va néixer al voltant del gospel, al llarg del segle XX es va anar barrejant amb el blues i el soul, canviant de membres per edat i, clar, per la mort d'algun dels seus, a l'escenari i amb els seus colorits i vestits i amb les ulleres de sol són tota una icona per als tres estils, per al soul, el gospel i el blues. Molt bé, Eugenio, doncs... Veus tu? Mm, ja veig, ja veig. La ceguera? Veig. Clar, dona per a molt. Sí, sí. Queda't per així i Val, sí. després tornem. tornem tu. La moneda amb què els sex del bàndol dolent volen cobrar-se el menjar és molt més crua i personal que l'or. Són les dones. A mi se'm va posar la pell de gallina quan Saramago presenta esta situació on les dones s'han de decidir si se sacrificaran pel bé comú. El sacrifici consisteix en una violació múltiple per part dels sex dolents, o millor dit, en moltes violacions múltiples, perquè és d'esperar que hauran de cedir al maltractament repetidament. Els secs discuteixen el tracte. Hi ha alguns homes que callen, altres que estan a favor del sacrifici i altres que no volen ni sentir parlar del tema, com per exemple el primer sec, que no vol que la seva dona hi participe. Al final, totes les dones acorden ser violades pel bé comú. Saramago conta aquest episodi amb una cruesa que, fin... que fa fins i tot canes de plorar. Tots podem imaginar-nos com d'horrible ha de ser que t'obliguen a fer amb el teu cos una cosa que no vols. I pot ser algunes persones que esteu sentint-me ara heu passat per una experiència experiencia como esta. En Assaig sobre la ceguesa queda molt clar que les dones són les grans protagonistes de la història. Ja hem dit que ara cadascú va a la seua, però fa molts anys les dones es relacionaven entre elles en comunitats de solidaritat i compartien temps i confidències. Un romanent de tot això són les vesprades que passàvem a la fresca als pobles fins fa uns anys. Almenys al meu poble ja quasi no existís este costum d'eixir a la fresca amb les cadires. Però abans jo em fartava de veure persones, sobretot dones, compartint les experiències del dia amb els veïns, a la porta porta de casa. Jo he sabut fa poc que les bruixes que veiem en les pel·lícules han existit però no eren dones que feren conjurs satànics, sinó que eren dones que es reunien per a compartir secrets o per invocar les forces de la natura, que en realitat estan molt presents als nostres cossos, encara que ara ens resulta difícil percebre-les per allò de que vivim vides cada vegada més accelerades. No fa tant de temps, les dones encara teníem aquest sentiment de tribu que ens convertia en el suport silenciós de tota la comunitat. I això passa també en assaig sobre la ceguesa. Els personatges femenins són el suport emocional emocional de tot el grup. Sense elles, la veritat, jo crec que els homes segurament haurien acabat matant-se els uns als altres. I em sembla que tenim una telefonada a l'habitació. Quina emoció! eh, qui hi ha a l'altre costat de la línia? Hola, Irene, bona vesprada. Soc Dafne. Hola, Dafne. Des d'on estàs telefonant-me? Estic cridant des de València. Des de València. Enhorabona pel programa, eh? Ah, moltes gràcies, i gràcies per cridar. Dafne, eh, t'ha cridat alguna cosa a l'atenció de tot allò que hem comentat en el programa? Sí, la veritat és que eh, donen ganes ja de llegir el llibre perquè sí, és veritat que el tinc a casa, però si sóc sincera encara no me l'he llegit i la veritat és que sí que m'ha cridat molt l'atenció tot el que hem parlat no? de la ceguesa de, mm, que estem secs pues, per comoditat o per por o no volem veure la nostra pròpia realitat i Dafne eh, has llegit algun llibre o te'n recordes d'alguna pel·lícula que hagis vist, per exemple que tinga este mateix tema, el de la ceguesa davant del món? Eh, pues la veritat és que ara no, no recorde cap però segur que si penso un poc més sí que se m'acorreria alguna. De totes maneres, si no, tens totes les recomanacions d'Eugenio. Sí, també. Ah, també. perfecte. <laughs> gràcies. Dafne, moltes gràcies per cridar. Gràcies a vosaltres. Adeu. Adeu. Adeu. I ara tenim a David, de València també. Hola, David! Hola, bona vesprada. Hola, com estàs? Molt bé i molt content, perquè per fi tenim un, un mitjà públic en valencià així a casa nostra. I per a parlar de llibres també, que bueno, és una molt bona notícia. Bueno, de llibres, de música, Irene, és que mai te'n recordes de mi. Sí, sí, me'n recordo Eugenio, <laughs> Hola, si t'estic veient, Hola, David, no et preocupes. Eh? Hola, David, que així entren, entren... les telefonades ningú se'n recorda de mi. David, tu t'has llegit assaig sobre la ceguesa? Eh, no, però he vist la pel·lícula i, bueno, feia temps. Eh? Crec que és una pel·lícula de fa 8 o 10 anys. Sí, sí, sí. ja té uns anys. 10, eh, 10 anys, eh, és de 2008. I quina sensació et va transmetre? Què et va, eh, en quina emoció la relaciones aquesta pel·lícula? Pues és una pel·lícula molt dura i, i me va impactar molt i lo més, lo més curiós és que eh, malgrat que el final és un final en positiu perquè la uh -huh. gent eh, recobra la vista però lo que ha vist en la, la, la natura humana, eh, lo que ha vist és, és, és molt dur i, i és veritat que, que, que l'home pot ser lo, lo pitjor con, en contra de l'home, no? Sí, que el això, job és, és monstres, un... Sí, sí. Eh, l'home és un job per a l'home, no? És, és, sí, en aquest cas sí, y, i, i en les reflexions que fa pues, eh, se demostra clarament. Sí, és com, eh, jo crec que este llibre és com un catàleg de les misèries humanes i al mateix temps també de tot allò de bo que n'hi ha en nosaltres. ¿no? Pues sí, el que pasa es que, claro, eh, la película te quedes un poquet, pues, eh, en una sensació agridolça. Sí. Sí, Saramago jo crec que és així. És un escriptor que a la vegada pot ser vist des d'una perspectiva de és una persona molt positiva, però també pot ser molt pessimista. Depèn del moment de la teua vida en el que l'estigues llegint. Sí, també. Sí, mm. exacte. David, moltes gràcies per telefonar. Molt bé, vosaltres. Gracias, Adeu. David. Adeu. Eugenio, que sí que me recordé de tú. Ay, bueno, va, tira. <laughs> bueno, este ya, pero yo voy a preguntarte cómo te has sentido. esta primera nit en la meva habitació. Ah, jo molt bé, jo molt bé. És que no sabia que tenies coixinets. Sí? Ah, bueno. Sí, ah, el bueno, hashtag. Però, Una habitació pròpia. Després veurem si la gent ha tuitejat, si no ha tuitejat... Mm. Bueno, mm. jo crec que sí. Tu què penses? Jo pense que sí. M'han agradat molt les telefonades. Sí, a mi també. Gent, I, I vaig a dir el telèfon per a que la gent se l'apunte a casa per al dijous de la setmana que ve que puden, telef que puden telefonar des del primer minut. És 963 642 4 453. Vaig a repetir-lo. 963 642 453. Eugenio, jo espero que dijous que ve ens veiem així amb el següent llibre i després vaig a dir-te quin serà. Sí, Ara no. Sí, per favor, que tinc que preparar-me el programa. Dins d'una estoneta. I Val, bé, espere, així, jo, això, espero que et prepares molta música, moltes pel·lícules, moltes sèries i moltes d'aquestes coses que ah, tu sí, saps molt, millor que sí, ningú. Sí, moltes coses, moltes coses. Gràcies, Eugenio. Vinga, Fins dijous. Adeu. sobre la ceguesa de José Saramago ha sigut el llibre amb què hem obert les portes i els ulls en el meu món ple de llibres i sobretot ple de vida i d'emocions. Hem parlat del sentiment de comunitat que simbolitzen les dones del llibre, hem parlat de la por, de la desesperació, de l'autoengany, hem parlat també d'eixa epidèmia de ceguesa que ens afecta a tots, ens adonem o no. Tots estos temes han sorgit d'un sol llibre, així que imagina de quantes altres coses podrem parlar les pròximes vegades que vingues de visita a la meva habitació. I la setmana que ve, ja saps, un nou llibre que a mi m'està fent riure moltíssim, per cert, i que parla de l'ambició, del poder, de la corrupció, en fi, d'eixa realitat fosca que forma part de tots nosaltres i davant la qual, per cert, també ens fem el sexo 20. Apunta el llibre per a comprar-lo, demanar-lo a la biblioteca o rescatar-lo de la prestatgeria en cas que ja el tingues o furtar-li a un amic, tu sabràs. Perquè dijous que ve parlarem de atenció, La ciutat de los prodigios, d'Eduardo Mendoza, que està editat per Seix Barreal. I abans d'acomiadar-me de tu, donaré pas a una altra telefonada, perquè a l'altre costat de la línia tenim a Manuela ja no tenim a Manuela, se'ns ha anat Manuela. Mentre Manuela torna, vaig a dir-te que ara que ja ens coneixem, atenció, perquè al programa següent estrenarem secció, que és una secció feta per tu. Durant tota esta setmana pots enviar-me notes de veu per WhatsApp contant-me què t'està apareixent la ciutat de los prodigios o què t'ha aparegut assat sobre la ceguesa, també val. O què estàs aprenent amb la novel·la, eh, amb quina música, amb quina pel·lícula relacionaries la ciutat de los prodigios o qualsevol altra cosa que t'inspire esta novel·la o, o la, els llibres en general. El meu WhatsApp està obert, així que ja saps. Pots enviar-me les teues notes de veu a apunta 604 230 020 repetisc 604 230 020 i ara sí, pareix que ten tenim una telefonada no sé si és Manuela sí. Hola Manuela Sí, és eh, irriar-me perquè li dius al teu company que no sé com pot imaginar-se una habitació plena de llibres sense coixinets. Sense coixinets? Rodats de llibres i rodats de coixins. Tenim coixinets reals i coixinets no, no. digitals. Eh, M'estaven cridant. Ui, algú, algú parlava de mi? Eugenio, tu ja te n'havies anat. No estaves ahí bevent no. un té en el meu sofà pues de sí, la meva habitació? Un, un té, precisament. Les habitacions estan plenes de coixins i plenes de llibres. Sí. Manuela, tu t'has llegit, m'han dit per així, tots els llibres de José Saramago. Mira, tots el elefante, la, la, la... Tots, ara de moment no estic així, però en la biblioteca de Massamagrell no tenen res que només que llegir. A més, en ma casa ne tinc l'elefante, tinc la ceguera, tinc pff, tots els nombres... I recordes alguna experiència especial mm, amb un de d'estos de llibres? Mm, això quan s'alçaven de nit i tornaven a, a corrocar-se uns a altres per donar-se calor i sobretot allò de la mort que ha dit l'altra dona que sí. tenien que enterrar tot això. La veritat és que és un llibre dur. És un llibre dur, eh, com, un llibre dur. com molts llibres de Saramago. A més, jo m'he trobat a gent que fa... Jo no sé com pots llegir a Saramago. Eh, com puc llegir-lo jo? No, no, que, li, no, que li dien a ella, li dien a ella. Ah, la qui, gent, qui, la gent de la biblioteca això? de Massa Magre i les amigues. Sí, sí, jo no sé com pots llegir a Saramago. Manuela, yo, yo creo que ya que estás en una biblioteca, en la biblioteca de Massamagrell, no sé si allí n'hi bueno, haurà no club de lectura. La vaig a la biblioteca. Vas, vas a la biblioteca, tant, això vull dir. Fem un club de lectures. Feu un club de lectures i heu llegit alguna vegada Saramago? Pues no. No? no si el, any, podries no. proposar-lo, no penses? Pues <laughs> alguna vegada eh, s'anomena no. i jo dic que eh, em dic, ai, és que és molt pesat Clar, i, i, i, i què llegiu, què llegiu? No, què llegiu al club de lectura? Que era prou pesat, jo dic, escolteu, dic, davant això no digueu que mago és pesat, que este home és més pesat encara. Jo vaig viure prou. I, Manuela, eh, ara que estem parlant de Saramago i hem parlat d'assat sobre la ceguesa, tu has nomenat altres títols. Quin recomanaries tu a, a les persones que ara estan escoltant una habitació pròpia, este primer programa, un altre llibre de Saramago que tu recomanaries? A mi l'elefante m'agrada molt. El viatge de l'elefant. La caverna també, Ai, increïble. La caverna. Increïble. És que la caverna és real. És, és real, bueno, exactament. Està basat en el mite de Plató. Exacte. Sí, sí, sí. Mm. Manuela, moltíssimes gràcies per cridar des de Massamagrell. Pues a vosaltres. Gràcies. Una abraçada molt forta. Vale, gràcies. Adéu. Adéu. i bones festes. Adéu. Adéu. Bé, doncs ja ho has vist, els llibres són la teua vida, en són la meua i en són la vida de tots. Per això esta nit estic molt contenta, contenta d'obrir la meva habitació per a connectar-la amb la teua i amb la de tanta gent que ja sentint-me a cada rincó i a cada casa de la comunitat valenciana. Soc feliç i deixa'm imaginar que tu també ho eres, perquè per fi s'ha complit i se somni tan anhelat. Tenim una ràdio pública, de tots i per a tots, que ha decidit reconèixer que els llibres són importants. I si tu m'ho permets, cada dijous a les 8 de la nit et convidaré a desdoblar-te per a que estigues a la vegada a la meva habitació i també a la teua, la meva habitació pròpia que conté alguns dels millors espills per a veure'ns i comprendre'ns, els llibres. Molt bona nit. Like a vision Escolten.